Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի Սպեղանի հաղորդաշարն է։ Հարգելի ռադիո ունկնդիրներ, այսօր խոսելու ենք էնդոկրին համակարգի խնդիրների մասին։ Էնդոկրին համակարգում առաջացած որևէ խնդիր այս կամ այն կերպով առնչվում է մարդու օրգանիզմին։ Գեղձերն արտադրում են հորմոններ, հորմոնները լցվում են արյան մեջ եւ գնում բոլոր օրգաններ։ Գրեթե չկա այնպիսի օրգան, որում այս կամ այն հորմոնը չունենա իր ազդեցությունը։ Վերջին տարիներին Հայաստանում հատկապես կանանց շրջանում էնդոկրինոլոգիական խնդիրները բավական հաճախ են հանդիպում։ Սկսած սովորական խփիպներից միջև վահանաձև գեղձի չարորակ գոյացություններ, ինչպես կանխարգել էնդոկրին խնդիրները, որ ախտանշանների դեպքում դիմել բժշկի։ Թեմայի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Դավիթյանց պոլիկլինիկաների եւ Նայիրի բժշկական կենտրոնի էնդոկրինոլոգ դիետոլոգ Անուշ Միրզոյանի հետ։ Բժշկուի Հայաստանում հաճախ հանդիպող էնդոկրին խնդիրները որոնք են։ Էնդոկրին խնդիրները իրականում բաժանում ենք երկու մասի։ Առաջի խումբը շաքարային դիաբետն է եւ գլյուկոզայի փոխանակության հետ կապված խնդիրները։ Իրականում ամենահաճախ հանդիպողները դրանք վահանաձև կեղծի խնդիրներն են, շաքարային դիաբետն է, որը որ սկսել է ավելի հաճախ հանդիպել եւ ավելի շատ հայտնաբերվել եւ ավելի շատ են դիմում շաքարային դիաբետի խնդրով Մնացած էնդոկրին խնդիրները, դրանք մակերի կամների հետ կապված, հիպոֆիզի տարբեր պաթոլոգիաների հետ կապված, կալցիումի փոխանակության հետ կապված խնդիրները ավելի քիչ են հանդիպում, քան մնացածը։ Էնդոկրին հիվանդությունները կարծես թե երիտասարդացել են։ Ինչի հետ է կապված դա։ Իրականում դա կարող ենք շաքարային դիաբետի հետ կապված ավելի շատ նշել, որ շաքարային դիաբետը ավելի երիտասարդացել է, քան նախկինում։ Սա կապված է հիմնականում կենսակերպի փոփոխության հետ, որովհետև մենք չենք կարող համեմատել 100 տարի օրինակ կամ 50 տարի առաջ ապրող մարդուն եւ այն միջավայրը, որում որ այդ մարդը ապրել է, ժամանակակից աշխարհի հետ, աշխարհը իրականում շատ է փոխվել եւ դրանից փոխվել է մարդկանց կենսակերպը։ Եվ պես կենսակերպ տիպի փոփոխությունները, էկոլոգիայի փոփոխությունները բերել են նրան, որ այս հիվանդությունները հիմնականում ավելի երիտասարդացել են։ Խոսքը իհարկե ավելի շատ շաքարային դիաբետին է վերաբերվում, որովհետև շաքարային դիաբետի դեպքում մասնավորապես դա շակ տիպ 2 շաքարային դիաբետի մասին է խոսքը, որը հանդիպում է ավելի մեծ տարիքում։ Այս դեպքում մենք այո, շաքարային դիաբետ տիպ 2-ը երիտասարդացել է, որովհետև ընդհանուր ճարպակալումը մեծաշատացել է մեր կյանք բացվում, այսինքն մարդիկ, ովքեր ունեն ճարպակալում, հիմա ավելի շատ են, քան նախկինում, իսկ ճարպակալումը շատ-շատ բարձրացնում է տիպ 2 շաքարային դիաբետի ռիսկը։ Հետևաբար հենց սրանով էլ պայմանավորված է, որ երեխաների շրջանում, երիտասարդների շրջանում շատ ենք տեսնում հիմա տիպ 2 շաքարային դիաբետ եւ շաքարային դիաբետի նաև այլ տեսակներ։ Ինչ վերաբերվում է վահանաձև գեղձի խնդիրներին, իրականում խնդիրները ոչ թե երիտասարդացել էին, ես կասեի, որ ավելի շատ հետազոտություններն են շատացել, այսինքն հիմա ավելի շատ են երիտասարդ տարիքից սկսած մարդիկ հետազոտվում, քան օրինակ 10 կամ 20 տարի առաջ։ Տարեկան դուրսընումները, տարեկան հետազոտությունները բերել են նրան, որ հիմա մենք ավելի շատ ենք հայտնաբերում տարբեր տեսակի խնդիրներ, օրինակ վահանաձև գեղձի հետ կապված, որը օրինակ եթե տվյալ մարդը չհետազոտվեր, երբևէ չէր կարողանա հայտնաբերել։ Սրա հետ է կապված ավելի շատ երիտասարդանալը, այսինքն ոչ թե խնդիրներն են երիտասարդացել, այլ հետազոտություններն են շատացել, հիմա ավելի շատ են մարդիկ իրենց առողջությամբ հետաքրքրված երևի։ Այո, եւ ավելի շատ են հայտնաբերում իրենց մոտ տարբեր խնդիրներ։ Այստեղ իհարկե պետք է մի քիչ sense տարանջատում անել, որ եթե մենք Վահանաձև գեղձում օրինակ գտել ենք ինչ որ խնդիրներ, օրինակ հանգույցներ Վահանաձև գեղձում հայտնաբերվել է կամ չգիտեմ, այլ ինչ որ մի հիվանդություն, դա դեռևս չի նշանակում, որ տվյալ մարդը պարտադիր ունի բուժման կարիք կամ ունի վահանաձև գեղձի ինչ որ պաթոլոգիա, այսինքն ինչ որ մի բան հայտնաբերելը պատահական։ Դեռ չի հստակեցնում, որ տվյալ մարդը ունի խնդիր կամ պետք է այդ խնդիրը բուժել կամ դրան անընդհատ հսկել, այ դա մի փոքր ուրճեցված է ավելի շատ հիմա մեր կյանքում, քան իրականում կարիքը կա դրա Բշկուի, տեսեք, նախկինում արական սեռի ներկայացուցիչների մոտ վահանաձև գեղձի հիվանդությունները կարծես թե ավելի քիչ էին հանդիպում։ Վերջին տարիներին տղամարդիկ եւս հաճախ են բախվում այս խնդրին։ Սա ինչի հետ է կապվում։ Իրականում տղամարդկանց մոտ ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա ավելի քիչ են էնդոկրին խնդիրները, այստեղ ավելի շատ վահանաձև գերձի խնդրի մասին է։ Էլի նույնը կասեմ, որ ավելի շատ հետազոտություններն են շատացել։ Այսինքն, եթե մենք 10 տարի առաջ նույն կերպ հետազոտեինք, տարեկան բուժման ներկայացնեինք տվյալ քանակությամբ տղամարդկանց, բոլոր տղամարդկանց, մենք նորից կհայտնաբերեինք այդ խնդիրները այս տեսանկյունից չի ասի թե ավելի շատացել են։ Դրա համար ես չեմ կարծում, թե ավելի շատ է հիմա արական սեռ ներկայացուցիչների մոտ վահանաձև գեղձի խնդիրները, քան նախկինում։ Պարզապես հետազոտություններն են ավելի շատացել, տարեկաբուժումներն են ավելի շատացել։ Հիմա ավելի շատ են ուղղորդում էնդոկրինոլոգի մոտ տարբեր մասնագետներ, տարբեր խնդիրների համար։ Այդ պատճառով ավելի շատ ենք մենք լսում, որ տղամարդիկ էլ ունեն վահանաձև գեղձի խնդիրներ, տղամարդիկ ոնց մոտ էլ հանդիպում, բայց ընդհանուր տոկոսային առումով, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա մենք կարող ենք ասել, որ տղամարդկանց մոտ ավելի քիչ են հանդիպում վահանաձև գեղձի պաթոլոգիաներ, քան կանանց մոտ ճարպակալում, դիաբետ, ալարկոտություն, ցրվածություն, չբերություն, գերագնահատված վիտամին D, ինչպես են այս բոլորը կապվում իրար հետ։ Եվ ինչ կանխարգելիչ միջոցներ պետք է ձեռնարկել այս ախտորոշումներից խուսափելու համար։ Նախ ուզում եմ նշել, որ հանածե կեղծի հիվանդությունների համար մենք չունենք կանխարգելիչ որևիցե մի միջոցառումներ։ Այսինքն, մենք չենք կարող ինչ որ մի ձև կանխարգելել, որpիսի տվյալ մարդու մոտ չառաջանա օրինակ աուտոիմուն թիրոիդիտ վահանաձև կեղծի կամ օրինակ գրեվսի հիվանդությունը, դա թունավոր զոբն է մեր ժողովրդի մեջ ասած, այսինքն ոչ մի կանխարգելիչ կամ ինչ որ քայլեր կամ հետազոտություններ կամ ինչ որ միջոցներ գոյություն չունեն, որոնք մենք կարող ենք կիրառել, որpիսի օրինակ մեզ մոտ չլինի տվյալ հիվանդություններից վարհանաձև գեղձի, օրինակ հիվանդություններից որևէ մեկը։ Ինչ վերաբերում է շաքարային դիաբետին, այստեղ մենք կարող ենք ինչ որ բաներ կանխարգել իհարկե, որովհետև իհարկե շաքարային դիաբետը դա ժառանգաբար փոխանցվող հիվանդություն է, այդտեղ ժառանգական նախատրամադրվածությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, բայց շաքարային դիաբետի դեպքում կանխարգելման մեջ մեծ ներդերն ունի կենսակերպը եւ սննդակարգը։ Օրինակ, եթե մենք գիտենք, որ մենք ժառանգականության մեջ ունենք շաքարային դիաբետ եւ մեր ընտանիքում կա շաքարային դիաբետ, հետեւաբար մենք կարող ենք որոշ որոշակի կանխարգելիչ գործողություններ անել, որտիսի մեզ մոտ կամ չառաջանա շաքարային դիաբետ, այսինքն կանխարգելենք, կամ այն առաջանա ավելի մեծ տարիքում կամ ընթանա ավելի թեթև։ Դրա համար շատ կարևոր է այստեղ կենսակերպը եւ սննդակարգը։ Հետևաբար կան մի քանի բաներ, որոնք որ շատ կարևոր են։ Օրինակ առաջինը ունենալ նորմալ քաշ, այսինքն կանխարգելել որոշակի գործողություններ կենսակերպը փոփոխել, որpիսի չունենանք ավելորդ քաշ ճարպակալում, կամ եթե ունենք արդեն ավելորդ քաշ եւ ճարպակալում, առաջնահերթ աշխատել սրա հետ, փորձել նվազեցնել քաշը։ Սա մի քայլ է կանխարգելելու շաքարային դիաբետի առաջացումը, որովհետև ճարպակալումը համարվում է պայմաններից մեկը շաքարային դիաբետի դրսևորման համար։ Մեկը սա է, այսինքն քաշի նվազեցում, եւ ճարպակալման դեպքում քաշը նվազեցնում ենք մինչև նորմալ քաշի։ Մյուսը ֆիզիկական ակտիվության ավելացումն է, որը մի կողմից օգնում է քաշը կարգավորել, մյուս կողմից օգնում է օրգանիզմին ավելի առողջ լինել եւ սա շատ նպաստում է նույն ճարպակալման սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների ձեռք բերելուն, այսինքն այս կանխարգելման մեջ մեծ ներդրում ունի ֆիզիկական ակտիվությունը։ Եվ իհարկե սնունդը ավելի բնական մթերքներ ուտել, ավելի քչացնել, սահմանափակել վերամշակված մթերքները։ Դրանք երշիկեղենն են, տարբեր տեսակի այդ կոնսերվաներն են, այսինքն ուտել ավելի չվերամշակված մթերքներ։ Ուտել ավելի շատ միս, օրինակ, նփերշիկի երշիկների փոխարեն։ Ավելի շատ օգտագործել բանջարեղեն, ոչ թե օրինակ պահածոյացված խավիարը։ Ոնց որ այս դեպքում մենք նորից նույն բանջարեղենն ենք ոնց որ ուտում, բայց երբ որ մենք ուտում ենք հենց կոնկրետ բադրջանը կամ լոլիկը, մենք ունենք ավելի առողջ սնունդ ենք ուտում, քան երբ որ մենք ուտում ենք իրա պահածոյ Ոնց որ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է ուտել ավելի այն մթերքները, որոնք որ քիչ վերամշակված են։ Այսինքն, քիչ վերամշակված մթերքը մի քիչ ավելի པարզ, եթե ասեմ, դա այն մթերքն է, երբ որ մենք նայում ենք այդ մթերքին եւ կարող ենք ասել ինչ մթերք է դա։ Օրինակ նայում ենք Բադրջանին, ասում ենք, որ սա Բադրջան է։ Երբ որ մենք նայում ենք Խավիարին, մենք չգիտենք իր մեջ ինչ է։ Մենք չենք տեսնում Բադրջանը, մենք տեսնում ենք ինչ որ զանգված, որը կազմված է որոշակի մթերքներից։ Պատկերացրեք, այ դա համարվեց վերամշակված մթերք։ Մենք ավելի շատ առաջնահերթություն տանք միրգ բանջարեղեններին, հացահատիկներին, սպիտակուցների աղբյուրներին, քան դրանց վերամշակված տարբերակներին։ Բժշկի, ուզում եմ անպայման անդրադառնանք նաև տարածված միֆերին։ Ասենք շաքարային դիաբետի դեպքում չի կարելի քաղցր օգտագործել կամ ասենք չի կարելի ամուսնանալ կամ երեխան հնարավոր է որ եւս շաքարային դիաբետով ծնվի։ Այն բոլոր տարածված միֆերին եմ ուզում անդրադառնանք, որոնք մարդկանց կարծես թե կաշկանդում են։ Այստեղ ավելի շատ դիաբետի մասին կուզենամ ասել։ Իրականում դիաբետը փոխանցվող հիվանդությունը ժառանգաբար փոխանցվում է մասնավորապես տիպի 2 դիաբետը արդեն նշեցի ունենք ժառանգական նախատրամադրվածություն այսինքն եթե մեր ծնողները կամ եղբայրը քույրը ունեն շաքարային դիաբետ հետեւաբար հավանականությունը որ մենք եւս ունենանք շաքարային դիաբետ մեծանում է բայց դրան զուգահեռ մենք պետք է հասկանանք եւ իմանանք որ շաքարային դիաբետը կառավարվող հիվանդություն է այսինքն ինչպես կընթանա շաքարային դիաբետի ընթացքը ինչպիսին կլինեն գլյուկոզայի մակարդակը արյան մեջ մեզ հաշվով կախված է մեզանից։ Հետևաբար այո, մենք չենք կարողանում բուժել շաքարային դիաբետը։ Բուժելի նկատի ունեմ, մենք չենք կարող որոշակի դեղորայքի միջոցով օրինակ մի ամսվա կամ մի տարվա ընթացքում բուժենք եւ ասենք այլևս չունենք այս հիվանդությունը։ Եթե մենք ունենք շաքարային դիաբետ, դա ամբողջ կյանքի համար է։ Մի կողմից սա այդպես է, մյուս կողմից Դա չի նշանակում, որ եթե մենք կառավարենք դիաբետը, հետևենք գլյուկոզայի թվերին, բոլոր ուղեցույցներում խորհուրդներին հետևենք, մենք միևնույնն է չենք ունենա արդյունքներ։ Այս է միֆ է։ Շաքարային դիաբետը կառավարվող հիվանդությունը շատ կարևոր է այստեղ ինքնահսկումը։ Շատ մեծ նշանակություն ունի հենց պացիենտը, ավելի մեծ ներդրում ունի շաքարային դիաբետի բուժման մեջ, քան բժիշկը օրինակ, որովհետև այստեղ շատ բաներ կախված է պացիենտից։ Առաջինը օրինակ ինքնահսկումը Չափել գլյուկոզան օրինակ ամենակիչ օրական մի անգամ առավոտյան։ Եթե կան գլյուկոզայի հետ կապված խնդիրներ կամ կողքից ուրիշ զուգակցող հիվանդություններ, կարող են այս չափումների թիվը ավելի շատանալ։ Երբ որ ինքնազգացողության վատացում ունենք, մենք հավելյալ չափում ենք գլյուկոզան։ Այսինքն, այս նշանակումը բարբերաբար հետևել գլյուկոզայի մակարդակին։ Սա ինքնահսկման տարբերակը, որը մեզ թույլ է տալիս ավելի լավ կառավարել դիաբետը եւ ավելի հեշտ հասկանալ որտեղ է խնդիրը եւ բժշկի հետ այդ խնդիրը լուծել։ Հաջորդը, օրինակ, շաքարային դիաբետի դեպքում զարգերակային ճնշման հսկումն է։ Էլի օրվա մեջ 2-ից 3 անգամ չափել ճնշումը։ Ունենալ օրագիր, որտեղ գրանցված կլինեն այդ ճնշման թվերը եւ դրանով մոտիկանալ սրտաբանի եւ փորձել Եթե կա բարձր ճնշում, դա օրինակ կարգավորել, որը կօգնի, որպիսի մեր գլյուկոզը լինի արյան մեջ նորմալ, մեր ճնշումը լինի օրգանիզմում նորմալ եւ սա կբերի այդ կառավարմանը, այսինքն մենք ունենք զարկերակային հիպերտենզիա, ունենք ճնշում, բայց մենք կարողանում ենք կառավարել այն։ Մենք ունենք շաքարային դիաբետ, ունենք բարձր գլյուկոզա, որը բարձր գլյուկոզա։ Մենք կարողանում ենք դա նվազեցնել, կարգավորել արյան մեջ։ Ինքնահսկումը ամենակարևորն է։ Եվ բարբերական ստուգումներն է տարին մի անգամ շաքարային դիաբետի դեպքում մենք պետքա պարտադիր տարին մի անգամ դիմենք բժշկի, իր խորհուրդներից ելնելով հանձնենք որոշակի անալիզներ եւ դրանց համապատասխան ստանանք բուժում, որը կարող է լինել եւ դեղորայքային, կարող է լինել ոչ դեղորայքային, կարող է լինել ընդհանուր խորհուրդներ, նույն սննդահ կարգի հետ կապված, ֆիզիկական ակտիվության հետ կապված, աղի սահմանափակման հետ կապված եւ այլն։ Այսինքն շատ կարեւոր է այդ տարեկան ուսումնները վերահսկել եւ հետեւել բժշկի խորհուրդներին, որովհետեւ կարողանանք կառավարենք։ Բժիշկ, դա վերաբերվում է պրոֆիլակտիկ ստուգումներին, թե երբ որ արդեն մենք հաստատ գիտենք, որ ունենք շաքարային դիաբետ։ Ոչ, դա վերաբերում է, երբ որ մենք արդեն ունենք շաքարային դիաբետ։ Ինչ վերաբերում է պրոֆիլակտիկ սնունդներին, շաքարային դիաբետի դեպքում մենք խորհուրդ ենք տալիս 40 տարեկանից տարին մեկ անգամ որոշել գլյուկոզան արյան մեջ առավոտյան սոված։ Եթե կան ռիսկի գործոններ, մասնավորապես ճարպակալու կամ օրինակ ժառանգականության մեջ շաքարային դիաբետ կամ օրինակ զուգակցող զարգերակային հիպերտենզիա, այսինքն զուգակցող որևիցե այլ հիվանդություն, այս դեպքում մենք ավելի վաղ տարիքից ենք խորհուրդ տալիս տարին մեկ անգամ գլյուկոզայի քննություն անցկացնել սոված որպիսի ավելի շուտ հայտնաբերենք շաքարային դիաբետը, որովհետև դուք գիտեք, մենք բոլորս անընդհատ լսում ենք, որ շաքարային դիաբետը ունի կլինիկական նշաններ։ Այսինքն, երբ որ գլյուկոզան արյան մեջ մի փոքր բարձրանում է նորմալից, դա ոչ մի ձև չի դրսևորվում։ Բացի նրանից, որ մենք գնանք հանձնենք արյան մեջ, մենք ոչ մի կերպ մեր ախտանշանները չենք կարող հասկանալ, որ մենք ունենք շաքարային դիաբետ։ Հետևաբար, այս տեսանկյունից Այո, մենք պետք է տարի 1 անգամ գլյուկոզան չափենք։ Եթե չունենք ժառանգականություն, չունենք ճարպակալություն, չունենք զարգերակային ճնշման հետ կապված խնդիրներ, 40 տարեկանից սկսված է նոր խորհուրդ տրվում գլյուկոզան չափել արյան մեջ։ Եթե կան այդ ռիսկի գործոնները, ավելի վաղ տարիքից կարելի է հետևել թվերին։ Իսկ եթե արդեն ունեն շաքարային դիաբետ, այս դեպքում տարին մեկ անգամ պարտադիր պետք է դիմել էնդոկրինոլոգի, սրտաբանի եւ կախված նրանից ինչպիսին կլինեն հետազոտության արդյունքները, կարող են նաեւ երկու մասնակետին գումարվել որոշակի այլ նեղ մասնակետներ։ Կախված խնդրից, օրինակ, ակնաբուժ կարող է ներառվել, նյարդաբան կարող է ներառվել, կախված արդեն կոնկրետ տվյալ դեպքի խնդիրներից եւ տվյալ մարդու մոտ ինչ այլ պաթոլոգիաներ կհայտնաբերվեն կամ կառաջանան ընթացքում, բայց հիմնականում սրտաբանը եւ էնդոկրինոլոգը տարեկան մեկ անգամ պարտադիր պետք է զննեն շաքարային դիաբետ ունեցող պացիենտի։ Ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց տիրույթում։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայան, հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյան։ Առողջ եղեք։